रोवे रुख सती दे सबी सर झुका के रोवे रुख सती दे छॾी सर झुका के लख दुआई खान कुला खे रोवे रुख دی दे शबीर सर झुका के आके रोक हर दम कायम सुहाग होवी सर ते सदा सलामत बख्त भाग होवे रोंदे खड़े है दुल्हन बाबे तुम लुका के सती दिले शदी सर झुका के देवे लखां दुआ ह नल दी कुला के